Та хто, якийсь дядько? То розкажи ж до ладу. Ну, вийшов вранці з гуртожитку, а до мене підходить якийсь дядько і каже, чи не міг би ти зараз поїхати до свого приятеля Степана додому і передати йому, що його сьогодні ввечері хоче бачити гість? Я питаю, який гість? А він, то тебе не обходить, він знає і побачиш, ще подякує тобі за те, що передав, бо справа для нього дуже важна. А поки що на тобі три карбованці за труди твої. Віктор вийняв з кишені три карбованці і показав тітці Марусині. Але Степан уже пішов на роботу, розгублено сказала Марусина. Я йому теж казав, що Степана вже, мабуть, не застану вдома. Він тоді каже скажеш його жінці а вона йому перекаже, тільки щоб обов'язково сьогодні. Гаразд, як прийде, то скажу, пробормотіла Марусина. Попрощався з почуттям виконаного обов'язку, вийшов на вулицю і з першого ж телефона автомата подзвонив Мариничу. Це Віктор говорить, усе зробив, як ви сказали, тітка обіцяла все передати Степанові. Спасибі, Вітю, молодець. А тепер на тролейбус і училище, стигнеш на другий урок. Директора я попередив. У кабінет Маринича швидкою пружною ходою увійшов грек, доповів усе йде нормально. Марушко зараз на роботі, учора нікуди з хати не виходив. Тепер не тільки головну прохідну, а й той лаз узяли під нагляд. А в цеху Валерія Лобуха попросили наглядати. Про сигналізацію з ним домовилися. Гаразд. Щойно дзвонив Віктор, він своє зробив. Отже, чекатимемо вечора. В разі чого негайно інформуйте. А мене Петрович викликає. Крижанівський був сердитий. Щойно мав чергову розмову з. Він вказав великим пальцем поза себе в куток стелі, котра, як ти, очевидно, здогадуєшся, не принесла мені ані радості, ані душевного комфорту. Поцікавилася, чи я часом не задумувався, чому злодії обирає своїми жертвами поважених у місті людей доцента Куравльова, артистку криничну, зубного техніка Ясноокого, підказав Маринич. Ні, я гадаю, не ступінь поваги до цих товаришів приваблює злочинців. Скоріше обирають тих, хто, за їхніми даними, тримає вдома гроші та коштовності і вдень знаходиться на роботі. Спасибі, що розтлумачив. Уяви собі, якимось чудом самостійно дійшов такої ж думки і прагнув довести її до співрозмовника. Але ж, на відміну від мене, який, бачиш, дуже уважно слухає тебе, мій співбесідник тільки мугикнув і промовив Краще скажіть, чи довго ще шукатимете злочинців, і чи скоро припиняться в місті квартирні крадіжки. Нічого не залишилося, як твердо, ти мене розумієш, пообіцяти не пізніше, як завтра, післязавтра, злодію буде заарештовано. Чи, може, я поспішив з обіцянкою, але ж я, ти мене розумієш, старався на вашій доповіді. Крижанівський говорив це з таким наївно простоколатим виглядом, що якби хто глянув на нього збоку, то, мабуть, дуже здивувався б і як такого телепня поставили керувати всією клепарівською міліцією. Але Маринич добре знав цю награну простакуватість і чудово зрозумів шпильки, якими підколював його начальник. Тому, не сприймаючи жартівливо уїдливого тону, відповів Ні, Семене Петровичу, ви не поспішили. Сподіваюся, що завтра, а може навіть сьогодні ввечері затримаємо їх. Ну ну, як то кажуть, дай Боже нашому теляті зовсім іншим тоном сказав Крижаніський. Бо з твого боку було б таки дуже негарно підкладати мені таку жирну свиню перед самим виходом на пенсію. На останню репліку Маринич прореагував скептичним кивком голови. Розмови про вихід на пенсію він чує вже не перший рік ще з того часу, як працювали з Семеном Петровичем у лінійному відділі. Начальник прочитав думки Маринича. Чого хитаєш головою, не піду, думаєш? Ще як, але ж не випадає. Ти мене розумієш, дезертирувати.